Сотні людей прибирали румовища, згарища та попіли спалених хат, між якими біліли свіжі зруб. Кияни здавна були майстри на всі руки. Одно тільки нагадувало про вороховню незвичайно багато сіверської, деревлянської та тиверської раті, які поспіли були на рятунок держави з півночі, сходу і заходу. У дворищі Рогніди панувала тиша. При тих самих ворітцях, в яких прощався Роман із Мирославою перед візантійською виправою, стояла й тепер дівчина нетерпляче ожидаючи Романа. Коли почула тупіт коня і побачила худорляве, вітрами загоріле лице молодця, вся спаленіла і побігла йому назустріч. Привіталися, наче вперше бачились. Коли їдеш? спитала дівчина, як він обійняв її. Сьогодні. Ох, це неможливо, я не пущу тебе. Тільки що казав мені те саме батько. Невже ви змовилися? жартував Роман. Не смійся, ладу моє, мрійно говорила дівчина, горнучись до воєводи. Я знаю, що ти не для примхи покидаєш мене знову, однак я таки справді боюся. Чого, дитино, другого свена важко було б знайти і в Скандинавії, не то тут. Я й не про себе боюся, а про неї, пальцем показала на терем княгині. Про Рогніду? Так вона страшна стала після смерті свена. Раз у раз кличе своїх богів, молиться, плаче то чепуриться і приміряє одяг, видобутий із старих сріблом кованих скринь, які Володимир привіз був ще з Полоцька, то знову впадає на човшав, рве волосся з голови, одяг на собі. Сьогодні прийде князь, бо повідомив про свій прихід. Я боюся, що вона кинеться на нього або що він уб'є її, тому благаю тебе, залишся. Роман задумався. Знаєш, щоб Володимир убив рогніду, оце я не вірю, коли він не вбив її досі. Але ти не знаєш княгині, вона сама так його роздратує, що він втратить рівновагу. Ти не знаєш, на що може зважитися жінка, коли любить. Невже ж вона любить його? крикнув Роман здивовано. А ти гадав, що ні? Я гадав, що вона його ненавидить. Любов накінчається ненавистю. Сьогодні, коли я натякнула їй на ненависть, вона засміялася і каже Ах ти, дурненька, якби я була за нелюбим мужем, і він мене покидав, то я раділа б, що дав мені свободу не ненависть, а байдужість це гріб кохання. Романе, залишися. Ніжно пригорнув Роман дівчину і довго хвилину мовчав. Що ж, хоч я гадаю, що моя присутність тут зайва, я залишуся на день. Рука вірного слуги не раз уже врятувала життя невинному. Ох, миро, наш князь християнин, який не скривдить і ворога, не то жінку. Він же ж і свена не карав, а про мощанина та твого батька і не згадає. Рогніда, яку Володимир, може, тільки єдину любив, мала бути в небезпеці. Ні, це неможливо. Саме тому в небезпеці, заперечила дівчина. У його серці гіркість, у неї гнів і жаль, і ось вони зустрінуться. Князь не жінка Мирослава. Цить, князь іде. Роман дав знак слузі, щоб відвів коня до стайні, і війшов разом із Мирославою до палати. Вони розмовляли ще довго, заки не почули розмови князя з Рогнідою коротко, нервово відповідала княгиня. Звичайні вислови чемності прозвучали без відгомону. Чи пан мій бажає повечеряти при своїй рабині? Знаєш, добре, Рогнідо, що ти не рабиня, навіщо ж дратувати мене? А хто ж я, як не рабиня, не жінка, не сестра, не поволі вікую вік при тобі. Саме тому приходжу до тебе, Рогнідо. Нас злучив важкий злочин давніх днів, та вся моя покута, якою я бажав змити мій гріх, не найшла ласки у твоїх очах. Не життя мого бажала ти, а смерті. Ти навіть спілку завела з моїми ворогами, сама добувала на мене меч, дитинку нашу наситила отрутою ненависті до батька. Невже ж ти осуджуєш мене за це? Не мені тебе суди там винен в усьому. І ненависті, і змові, і злочинам. Та раз не можу віддати тобі життя, то можу вернути тобі хоч у частині те, що взяв від тебе. Даю тобі полоцьку волость спадщину Рогволода. Іди туди разом із половчанами, яким вертаю волю, зброю та човни, і управляй нею. Нехай син твій не скитається із гоєм на чужині, а гнеться в ярмі, яке навчився ненавидіти. Серед тиші, яка настала після цих слів, Мирослава виразно чула, як княгиня заплакала. Ти плачеш? м'яко спитав Володимир. Плач, Рогніда, плач, як і я плакав колись кривавими сльозами над своїми гріхами та, виплакавшись, Вибач мені, злочин, яким я прогрішився незрячий. Ох, я не плачу, відповіла різко княгиня. Мої сльози не вода, а кров. Волость я приймаю, бо вона моя, а сина візьму з собою, бо він теж мій. Відійду зараз, як тільки позбираю те, що залишилося мені по батькові. Доля, яка нас злучила, розлучає нас тепер, а моє місце при тобі займе інше. Рогній, бо скрикнув Володимир а в голосі його звучав гнів і біль. Для чого ти завертаєш споминами до давніх днів і до незагоєних ран, чи на те, щоб завернути мене з дороги, на яку я ступив цієї весни? Даремне зусилля. Моє життя не належить уже до мене. Чому різко залунав запит? Тому що воно є власністю народу і всієї землі даж Бога. Ага, колись ти казав, що ця земля твоя і народ твій. А я кажу, це ще й тепер. Рогніда встала і поступила крок до Володимира. Ти не розумієш моєї правди, Рогнідо, відповів князь. Усе довкола тебе змінилося і дозріває вже до вищого розуміння життя та обов'язку, а ти все ще живеш варяйськими маревами. Держава від Волги до Тіси